book twoสามสิบห้า trideset i petที่สนามบินนาไอโรดรมูดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะ Htio, htjela bih rezervisati let za Atinu นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะล a li เยโตดิเรกตันเลตขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะ m o l ิม m j e s โด do p r o z ร r าซาเนปูชาเชดิฉันขอยืนยันการจองค่ะฮติโ Htjela bih potvrditi svoju rezervaciju. ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ Htio, htjela bih stornirati svoju rezervaciju. ดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะ Htio, htjela bih promijeniti svoju rezervaciju. เที่ยวบินไปโรม เที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะ Kada polijeće sljedeći avion za Rim? ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะ Jesu li slobodna još dva mjesta? ไม่ เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะเน imamo još samo jedno mjesto slobodno. เราจะไปถึงเมื่อไหร่คะ Kada slijećemo? เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะ Kada smo tamo? รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะ kada vozi autobus u centar grada.